Ulardan bizlarga ibratlisi shu ediki, ashabu hudud, ya'ni choh egalari, chuqur egalari. O'zlarining davrida zolimlar chuqurlar qazib, unga katta-katta o'tinlarni tashlab, yoqib va unga mu'minlarni uloqtirishgan edi. Ularni bu qilmishlarini sababi mu'minlarni va ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid g'olib bo'lgan, maqtov egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishganligi sababli ularni mana shunday zulmlar bilan qiylashgan edi. Ana shunday toifalarni Alloh subhanahu va taolo ularga la'nat bo'lsin dedi. Ular halok bo'lsin dedi Alloh subhanahu va taolo. Va ularga Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxiratda azob bilan azoblashligini ham marhamat qiladi. Va shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haq dinni olib kelgan ekanlar, u kishiga ergashganlar, sahobalar va u kishidan keyingi Muhammad solomning haqiqiy ummatlari, haqiqiy mu'minlar, haqiqiy rijollar mana shunday kofirlarni zarbasiga, kofirlarni zulmiga uchrab kelishgan. Va Alloh subhanahu va taolo bu zulmlarga sabr qilib yurishlikka Alloh subhanahu va taolo bu ummatni buyurmagan. kofirlarni zulmidan qo'rqib yashashlikka Alloh subhanahu va taolo buyurmagan. Kofirlarga bo'yin egishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurmagan. Balki Alloh subhanahu va taolo bu ummatga ularga qarshi jang qilishlikka, ularga qarshi kurash qilishlikka buyuradi. Alloh subhanahu va taolo jihadni birinchi farz qilgan bo'lsa, sahobalarga udina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu va innalloha la nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله Alloh subhanahu va taolo jangga uchrayotganlarga zulm qilinganliklari sababli jihad qilishlikka izn berdi. Alloh subhanahu va taolo qodir o'zi ana shu mazlumlarni o'chini olib qo'yishlikka ham. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zini rijollarini ko'rmoqchi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zini mazlumlarini yonida turib beradigan haqiqiy kishilarni ko'rmoqchi deydi. Va ana shular kim edi ular? Alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqq. U mazlumlar o'zlarini diyorlaridan nohaq quvib chiqarilganlaridir. Biz ham mana shu asrdagi Makkadan ayniki sahobalar quvib chiqarilgan edi. Bizlar ham mana shunday quvib chiqarilganlarmiz. Bizlarni faqatgina ularni aytishicha jinoyatimiz illa yaqulu robbunalloh. Parvardigorimiz Alloh subhanahu va taolo deganligimiz xolos. Va shuning uchun Ayniki sahabeler mazlum bo'lishdi, zulmlarga uchrashdi. Biz ham mana shunday zulmlarga, mana shunday zarbalarga, hamlalarga uchrayamiz. Bu bizlar uchun sharafdir. Lekin bu yo'lda biz Allah subhanahu va ki aytadiki: "Va لَا la tuqatiluna fi sabilillah والمستضعفين مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذ۪ي الْقَرْيَةِ ظَالِمْ يَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Alloh subhanahu va taolo aytadiki, sizlarga nima bo'ldiki? Alloh subhanahu va taolo yo'lida jang qilmaysizlar. Ey Parvardigoro, bizlarni ahli zolim bo'lgan mintaqalardan, qishloqlardan chiqargin deb va bizlarga o'zing tarafingdan bir do'st, yor va madadkor qilgin deb duo qilayotgan kishilar u, ayollar u, yosh bolalar u bo'lgan zaif bechoralarni difo qilib, himoya qilib jang qilmayapsizlar deb Alloh subhanahu va taolo malomat qilyapti. Bizlar ham o'zimizni oxirgi zarbalarda bizlarga harakatimiz tarixida jamoatimiz tarixida eng sharmandalik kunlar o'tyapti birodarlar. U kunlar shuki bizlarga topshirilgan yetim yesirlar, bizlarga topshirilgan otalarimiz onalarimiz, muhojir va muhojiralarimiz kofirlarni o'q yomg'irlantaydi qolib ketyapti. Bizlarga topshirilgan omonatlarga turib bera olmayapmiz. Himoya qila olmayapmiz. Ularga qalqon bo'la olmayapmiz. Ular bali bechora, lekin biz bechora emasmiz. Ular zaiflarimiz, 80 ga kirgan otalarimiz, onaxonlarimiz ayollarimiz, ma'sum bolalarimiz, lekin ular zaxmi bo'lyapti, jarohatlanyapti, shahid bo'lyapti. Biz nima qilyapmiz? وما qila lakum infiru fi انفروا في ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya Sizlarga nima bo'ldi? Alloh subhanahu va taolo yo'lida jihad qilinglar desa, yerga yopishib oldilaring. hayoti dunyoga rozi bo'lib qoldilaringmi deydi Alloh subhanahu va taolo. Bu kunlarga bizlarning kelishligimizga sabab nima bo'lyapti? Avvalambor sabab yerga yopishib olishligimizdir. Har qancha orzular qilaylik, ko'proq yashab qolaylik deylik. Ko'proq turib qolaylik deylik. Lekin bular birodarlar dunyo matosidir. Ozgina bo'lgan dunyo matosidir. Bizni nima qila oladi ular? Bizlarni nima azob bilan azoblaydi? Haymada yashab qolamizmi? Bizlarga berilgan farovon turmushimiz yo'qolib qoladimi? Joylarimizdan ajraymizmi? Biz bular uchun kelmaganmiz, birodarlar. Waladarul oxiratu khayrun va abqa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, "Ba'tusiruna al-hayata ad-dunya wal oxiratu khayrun va abqa." Sizlar hayoti dunyoni oxiratdan ustun qo'yapsizlar. Vaholanki oxirat yaxshi va boqiyroqdir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Biz bu kunga kelishligimizga sabab hayoti dunyoni ustun qo'yishligimizdir. Biz bu kunga yillarda o'tib ketyapti, siljimasdan yurishligimizga sabab dunyo muhabbatidir. Biz bu kunga ko'ra kelishligimizga sabab ummatni g'ami bo'lmasligidir. Alloh subhanahu va taolo bizlarga zulmlarni ko'zimizni oldida ko'rsatib qo'yishligiga nima sabab bo'lyapti? Chunki bizlar ummatni zulmini haqiqiy his qilmaganligimiz bo'ldi. Bizni ummatni farzandlari ko'z oldimizda jarohatlanmayotgan edi. Ko'z oldimizda zulmlanmayotgan edi. Muslim muslimalar bizdan uzoqroqda zulmlanayotgan edi. azoblanayotgan edi. Mana Alloh subhanahu va taolo bizlarga olib kelib qo'ydi. Mana bundek a'zolari ketadi ekan. Mana bundek qonlar beradi ekan. Mana bundek o'zini aziz, shirin farzandlardan ajraydi ekan. Ularga agar qo'lingda Qur'oning bo'lib turib, jamoating bo'lib turib, agar sen yordam bermaydigan bo'lsang, mana ko'rib qo'ygin. Mana shunday bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo olib kelib qo'ydi. Biz bulardan ibrat olishligimiz kerak. Biz yig'ilashligimiz kerakki, har bir inson yer tor bo'lib ketdi. Harakatda chida olmay qoldi. Ayollar bo'lsin, erkak bo'lsin, fidoi qilishlikka tayyor hamma hozir. Lekin bu narsa bali sharaf, lekin bu kech bo'ldi. Hozir ham lekin buni to'g'irlashlik mumkin bo'lgan narsa. Buni g'animat berishligimiz kerak. ummatni oldiga chiqishligimiz kerak. Qanday qiynalyapmiz? Mana bu o'zimizni birodarlarimizni, jamoat a'zosini zulmga langanligi sababli biz har kuni zulmlanib, azoblanayotgan birodarlarni his qilishligimiz kerak, uxlamasligimiz kerak. Summa la tus'alunna yawma idin anin na'im. Voy birodarlar, ana shunda Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, sahobalarga Mana shu ne'matlardan so'rasizlar dedi Alloh subhanahu va taolo. O'sha ne'matlar u kunda nima edi? Xurmoyi suv edi. Bizchi la alunna yawma idin anin naim ne'matlardan so'ralasizlar. Ne'matlar nozu ne'matlar, jihad ne'mati, jamoat ne'mati, Qur'on ne'mati, rijollik ne'mati, bu ne'matlardan hali so'ralishlik bor birodarlar. Bularga biz javob berishligimiz bor. Bizlarning sifatimiz haqiqiy sahobalarning sifati bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Sababi nuzulida ba'zi bir rivoyatlarda Abdurrahmon ibn Auf va ba'zi bir zaif iymonli kishilar haqida deb keladi. Va Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilingan rivoyatda bu yahudiylar haqida nozil bo'lgan deyiladi. U shundan iboratki, avvalgi rivoyatga ko'ra sahobalar kelishdi. Zulmlarni ko'p ko'rishgan edi. Kelib aytishdiki, biz Makka da yurganimizda izzat bilan yurardik. Mu'min musulmon bo'lib, kofirlarni ta'ziqiga uchrab, xorizor bo'lib yuribmiz. Bizga Rasululloh jihad qilishlikka ijozat bering deshti. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Umirtu bil afi fala tuqatilunhum." Aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Men ularni kechirib yuborishlikka buyurilganman. Ular bilan jang qilmay turasizlar" dedilar. Bu ularga yoqmadi. Va Alloh subhanahu va taolo vaqtiki ularga jihad qilishlikni farz qildi. Falamma kutiba alayhimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi wa shadda khashya. Wa qalu rabbana lima katabta alayna al-qital lawla akhartana ila ajalin qarib qul mata'ad dunya qalil. Alloh subhanahu va taolo vaqtiki ularga endi jang qilinglar mana. Jangni orzu qilayotgan edilaring. Zulmga qarshi turamiz deyotganlaring eding. Qani endi jang qilinglar dedi Alloh subhanahu va taolo. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ Ulardan bir toifasi bo'lsa, yana shu zaif iymonligi. Nima qilishdi ular? Insonlardan, kofir mushriklardan Alloh taolodan qo'rqqandek, yoki undan-da qattiqroq qo'rqishdi. Va aytishdiki, "Ey Alloh, bizlarga shu jihodni ozgina keyinroq farz qilganingda edi" deyshti. Farz qilmaysanmi deyshti. Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Bu dunyo matosi bir ozgina mato deyapti. Biz ham mana shunday sifatda bo'lmasligimiz kerak. Ozgina bir kera jang qilganimizda edi. Ozgina bir kera mana shu ishlar bo'lganda edi. Ishlarimiz ozgina yurganda edi. Va bu mahluqlardan Alloh subhanahu va taoloning la'natiga uchragan toifalardan Alloh taolodan qo'rqqandek qo'rqishlik bu bizlarning sifatimiz emas. Bu zaif iymonli yoki bo'lmasam yahudiylarning sifatidir. Va shuni ham bilib qo'yaylik. Bu diyorlar biz uchun har bir qarichi qiymatli bo'lgan diyorlardir. Har bir qarichi bizlar uchun qimmatli bo'lgan diyorlardir. Sayyid Qutb rahimahulloh aytgan ekanlar, biror bir yerni qiymati ham yo'q, uni vazni ham yo'q. Magaram ham qachonki u aqida uchun va haq aqida yo'lida yurganlar uchun quchoq bo'ladigan bo'lsa va ular uchun ular dasturi uchun maydoni bo'ladigan bo'lsa va islom ahli islom uchun diyor bo'ladigan bo'lsagina uni qadri bo'ladi. Uni uchun difo qilinadi, uni uchun himoya qilinadi. Va bu himoya qilishlik lekin g'oya emas. Bu vasiladir. Nima narsaga? Islomiy davlatni tiklashlik uchun, islomiy mamlakatni vujudga keltirishlik uchun bu vasiladir va oldinga yurishlik uchun bu yerlar himoya qilishlikka arzugidek yerlardir deb aytiladi. Bu yerlar ham bizlar uchun mana shunday himoya qilishlik bizlarni burchimizda bo'lgan yerlardir. Bu yerlarni bizlar qon bilan olganmiz. Bu yerlarda bizlarni salaflarimiz, rijollarimiz shahid bo'lgan, qon bergan. Bu diyorlar uchun, difosi uchun, olishlik uchun qancha-qancha qurbonliklar berilgan. ومن أخذ الديار بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد kimiki diyorlarni, mamlakatlarni jangsiz oladigan bo'lsa, ularni topshirib yuborishlik, taslim qilib yuborishlik ularga hech narsa bo'lmay qoladi. Biz unda emasmiz. Biz qiynalib olganmiz. Qiynalib bu yerlarga islomni o'rgatgan, o'rnatyapmiz. Qiynalib bu yerda inqilob qilyapmiz. Qiynalib bu yerda mujohidlarni yetishtirib chiqyapmiz. Biz bu yerga qochishlik uchun, Biz bu yerga bu yerlarni tashab ketishlik uchun chiqmaganmiz. Biz bu yerdan to oxirigacha olib to fath qilgingacha ana shu bizlarning ustimizdagi muqaddas xatlarni, bizlarni ajdodlarimiz, sahobalar, taba tobiinlar fath qilib bergan, farz ayn bo'lgan qaytarib olishlik vojib bo'lgan yerlarni qaytarib olmagunimizcha bizlarning ustimizdagi bu bizlarning burchimizdir. Bizlar qo'rqayotgan narsa nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man qutila duna damihi fahuwa shahid. Man qutila duna dinihi fahuwa shahid. Man qutila duna malihi fahuwa shahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa shahid. Kimiki agar o'zini qonini difo qilib qatl qilinadigan bo'lsa u shahid dedilar. Va kimiki o'zini molini difo qilib qatl qilinadigan bo'lsa u shahid. Kimiki o'zini dinini difo qilib qatl qilinadigan bo'lsa u shahid va kimiki o'zini ahli ayolini difo qilib qatl qilinadigan bo'lsa u shahid dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u jannatda demadilar. U shahid dedilar. Chunki jannatga ko'pchilik kiradi mu'min musulmonlardan, lekin ularning ichida shahidlar ham kiradiki, ularga berilmagan fazilatlar bilan kiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shahidlarga 7 ta xislat, ba'zi birida 6 ta xislat dedilar-ku. Birinchi yufaru lahu fi avval daf'atin min damihi. Birinchi lahzada qon otilib chiqqan paytda uni gunohlari kechirib yuboriladi. Gunohlarimizni kechirishligini nima xohlamay qoldingmi? Va yura maqaduhu fil janna Jannatdagi joyini unga ko'rsatiladi. Va unga 72 ta huriyni beriladi. Unga uylantiriladi. Va qabr azomidan omonda bo'ladi. fazaul akbar qiyomat dahshatidan omonda bo'ladi va unga viqor toji kiyiziladi. Undagi bir yoqu dunyo va undagi narsalarni yoritib yuboradigan darajadagi shohlar darajasiga chiqadi shahid. Va o'zini 70 ta yana jahannam vojib bo'lgan yaqinlaridan ularni shafaat qilib yuboradi. Biz mana bu bilan erishyapmiz bu difolar bilan, izzat difosi bilan, obro' difosi bilan moli davlatni difo qilishlik bilan biz mana shu uchun yuribmiz birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga ko'rsatib bergan rijollar yo'llari qiyinga o'xshab ketyapti. Og'irga o'xshab ketyapti. Vaholanki bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bizlarga bergan amallarini mazah qilib, lazzatlanib qilishligimiz kerak. Jang maydoniga qo'ysiz, malol keladi. Ribotga qo'ysiz birodarni, malol keladi. Bir kun vaqt o'tib ketib qolsa uyga kelishlikdan joni chiqib ketadi. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? urabita laylatan fi sabilillah سبيل ilayya min an aquma أن qadr 'inda al-hajar al-aswad. bir kecha bir kecha Alloh subhanahu va taoloni yo'lida ribotda turishligim men uchun Hajarul Aswadni oldida Laylatul Qadrni o'tkazishlikdan ko'ra yaxshiroqdir menga dedilar. Yonki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan lashkar ketayotgan edi. Bir kishi bir zilol tuni ko'rib qoldi-da, shuni oldida qolib men ibodat qilib, kunimni o'tkizsam deb qoldi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir so'rab olaydi-da, so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Bunday qilmagin. Seni bu yerda turishliging seni uyingdagi 70 yillik ibodatingdan yaxshiroqdir dedilar. Bir namoz o'qib qo'ying. bir Alloh subhanahu va taoloning oldida jihodda turib qo'ying fi sabilillah. 70 ming yillik ibodatdan namozdan afsal bo'lib tursa, bunday fazilatni biz tashlab qayoqqa shoshilyapmiz? Yo'inki biror bir jihodiy jamoatmiz, ummatni sherlarimiz, biror bir sher boshqa jamoatdan yoki boshqa bir mujohid biror amaliyot qilib qo'ysa, undan biz qo'rqib ketamiz. Endi nima bo'ladi? Endi biz uradi. endi biz parokan qiladi bizi. Yo birodarlar, shu kungacha ummatni xor zor bo'lishligi nimadan bo'ldi? Chunki ummat kofirlarga turib bergan toifa bilan turib bermadi. Kofirlarga qarshi jang qilayotganlar bilan bir jasad bo'lmadi. Uragi kelayotgan zarbani ko'tarib bera olmadi. Bu bilan o'zi xor bo'ldi, yo'lini tark qildi. va yo'lni olib borayotganlar unga yomon ko'rinib ketdi. Agar biz ham bu toifadan bo'lib qolsak, ayanchli ahvolga tushib qolamiz. Bizga bundan da katta zulmlar ketadi. Shuning uchun avvalambor har birimiz tavba qilaylik. Har birimiz g'ayrat otini minaylik. Har birimiz shijoatli, jur'atli bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo hayvonlarga ba'zi bir sifatlarni berib qo'ygan ekan. To'yinki mana shu o'zini rijolman deb yurganlar shulardan bir ibrat olsin. sherga Alloh subhanahu va taolo jasorat, shijoatni berib qo'ygan ekan. Shuning uchun qo'mondonlar aytgan ekanki, sherdan shijoatni o'rganishlik kerak. Har birimiz sher bo'laylik, shijoatni o'rganaylik. Hayvonot olamini 100 marta ko'rgandan bir marta ko'rib ibrat olib uni amalga oshiraylik. Yo'l kibr havoda bo'lishlik kerak dushmanga qarshi deydi. Har birimiz yo'lbars bo'laylik. Dushmanga Nazar pisand uni. va jang qilishlikda ayiq deb bo'lishlik kerak. Ayiq olishganda butun vujudi bilan olishar ekan. Butun vujudimiz bilan, butun jamoat bilan, butun har bir a'zoyimiz bilan kofirga qarshi tashlanaylik. Va shuningdek bostirib borishlikda bo'riga o'xshashlik kerak. Bo'ri bir tarafdan tashlansa, o'xshamay qolsa, ikkinchi tarafdan tashlaydi. Yukni ko'tarishlikda chumoliga o'xshashlik kerak. O'zidan necha barobar og'ir yuklarni ham o'zini qavmi uchun, birodarlari uchun, sheriklari uchun ko'tarib iniga olib kelib ketadi. Va shuningdek sabr toqatda tuyaga o'xshashlik. Har qancha yukni yuklab qo'ysa ham, har qancha chanqoqli bo'lsa ham, har qancha jazirama bo'lsa ham, sabr toqat qilib yukini o'zini manziliga yetkazib borib beradi. Va fursatni poylashlikda xorozdek bo'lishlik kerak. Ko'rindimi? Urib ketadi. Va shuningdek oldinga tashlanib yurishlikda to'ng'izga o'xshashlik kerak ekan. To'ng'iz bir hamla qilganda to'g'ri hamla qiladi, o'ngga ham chapga ham yurmasdan to'g'ri urib ketadi. Biz shunday bo'lishligimiz kerak. Bu hayvonlardagi ba'zi bir sifatlar, lekin bulardan bizlar o'zimizni dinimizni oliy qilishlik uchun, ummatga najot berishlik uchun foydalanishligimiz kerakdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xaybar kuni man bu bayroni Alloh va Rasuli yaxshi ko'radigan va Alloh va Rasulini ham u kishi yaxshi ko'radigan bir kishiga beraman dedilar. Ertasi kungacha sahobalar uxlalmay chiqishdi. Va Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqirtirdilar va bayroni berdilar. Bayroni berib aytdilarki, yo'lga chiqqin va orqangga qaramagin dedilar. Bayroqni oldi yo'lga chiqib ketdi-da u kishi qachongacha urushlik buyrug'ini so'ramagan edi u kishi. Ey qachan geçe man jang qilaman? Ular bizga o'xshagillarigacha-mi? deb Ali roziyallohu anhu qaramagin degan buyruqni bajarib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'girilib ham so'ramadilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, borib ularni avvalo islomga da'vat qiling va ularni ustidagi Alloh subhanahu va taoloni burchini, Alloh subhanahu va taoloning haqlarini eslating. Siz sababli bir qavmni Alloh subhanahu va taolo hidoyat qilishligi siz uchun 100 satiyadan yaxshiroqdir dedilar. Mana bu yerda Ali roziyallohu anhu bizlarga itoatni qanday bo'lishligini ko'rsatib beryaptilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man ata'ani faqat ata Alloh va man asani faqat asalloh." Kimiki menga itoat qiladigan bo'lsa, dar haqiqat u Alloh taologa itoat qilgan bo'ladi va kimiki menga osiylik qilsa, Alloh subhanahu va taologa osiylik qilgan bo'ladi va kimiki meni amirimga itoat qiladigan bo'lsa, u menga itoat qilgan bo'ladi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bizlar ham bu yo'lda amirlarga itoat qilib yurishlik, mas'ullarga itoat qilib yurishlik bu bilan biz Alloh va uning rasuliga itoat qilganlik bilan yurgan bo'lamiz. Qad basairun min robbikum faman absara nafsi va man amiya fa alayha va ma alaykum bihafiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat rahmat qiladi. Dar haqiqat sizlarga hujjatlar kelgandir. Bizlarga hujjatlar qoyim bo'lgan. Haqiqiy mu'min bo'lib yurishligimizga Alloh subhanahu va taolo yo'llarni ko'rsatgan, oyatlarini nozil qilgan. Qachon haqiqiy mu'min bo'lamiz? Qachon haqq yo'lda yuramiz? Qachon sirotul mustaqimda bo'lamiz? Qachon haqiqiy rijollar yo'lida bo'lamiz? Va qachon biz qaysi ishni qilsak munofiq bo'lamiz? Qaysi ishni qilsak xoin bo'lamiz? Qaysi ishni qilsak kofirlardek bo'lamiz? Va man absara fali nafsi. Kimiki bu hujjatlarni ko'rayotgan bo'lsa o'zi uchundir. Va kimiki bulardan ko'r bo'lib oladigan bo'lsa, bu o'zi uchun zarardir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Bizlarni qalblarimizga dunyo muhabbat kirib qolmasin, birodarlar. Hujjatlar, Qur'on hammasi bizlarga aytib turibdi. Dunyo muhabbati bo'lmasin. Dunyo muhabbati taxtaga tushgan qora qurtdir. Tahtani yeb, yeb, yeb ichini kavay qilib qo'yadi. U taxtaga na og'ir yuk qo'yib bo'ladi, na u og'ir yukni ko'tara oladi. Ko'rinishi baquvvat, lekin ichi pishgan. Agar bizlarga ham mana shunday razil sifatlar kiradigan bo'lsa, biz ummat yukini ko'tara olmaymiz. Biz ummat omonatini ko'tara olmaymiz. Biz jihad bayrog'ini ko'tara olmaymiz. Biz fotihlar bo'la olmaymiz. badanlarimiz kasallanadi. Ko'r odamga yorug'likni farqi yo'q, qorong'ulikni farqi yo'q. Yaxshi yomonni tanishlikni farqi yo'q. Yo'inki tili kasal odamga shirin achchig'ini farqi yo'q. Biz unda emasmiz. Biz ko'rlar emasmiz. Biz sog' salomatlarmiz. Bulg'onmaganmiz. Razil sifatlarga ega emasmiz inshaalloh. Bizlar haqni haq deb bilyapmiz, botilni botil deb bilyapmiz. Abdulloh Azom rahimalloh aytgan ekanlarki, uzun sabr qilish insonlarni falaj qilib qo'yadi degan ekanlar. Agar biz sabrni o'rnida sabr qilmasdan qo'rqoqligini nomini sabr deb qo'yib olsak, beg'ayratlikni nomini sabr deb qo'yib olsak, jihodni oldinga olib bormaslikni sabr deb qo'yib olsak, bu narsalar bizlarni birodarlar lashkarni haqiqiy haybat bo'lib turgan jamoatni falaj qilib ishdan chiqarib qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir oylik masofadan qo'rqitishlik menga berilgandir deb marhamat qilgan edilar. Bu bilan nusratlanganman deb aytgan edilar. Biz nima uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ummati bo'la turib, o'kishimni yo'llarini olib borib turib, biz undek sifatga ega emasmiz? Nima uchun bizlarga dushman jur'at qilyapti? Chunki bizlar susayganmiz, birodarlar. Chunki bizlar nafsi nafsiga o'tib qolyapmiz. Alloh subhanahu va taolodan aynik Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana bunday sifatlardan panoh so'radilar, dangasalikdan, suslikdan, qo'rqoqlikdan va kishilarni g'olib bo'lib qolishligidan bizlarning ustimizdan biz ham panoh so'raylik birodarlar. unutib qo'ymaylik birodarlar. Bizlarga bo'layotgan zulmlar bu yangi zulmlar emas. Bu kutilmagan zulmlar emas. Bular nafaqat bizga, butun ummatga bu zulmlarni qilib kelyapti. Faqat bu zulmlarni bizlarni oldimizga bo'lib qolishligi, mana endi o'zimizni boshimizga tushishligi shoyat Alloh subhanahu va taolo aytgandir. Bas endi, chiq endi deyotgandir. Har birimiz birodarlar, hushyor bo'laylik, tayyorgarlik qilaylik. oldinga ketaylik. Alloh subhanahu va taolodan hammamizga haqiqiy ummatni g'amida bo'ladigan bir rijollardan qilishligini, haqiqiy ummatga qalqon bo'lib turib beradigan kishilardan qilishligini so'rab qolamiz. Va Alloh subhanahu va taolodan o'qilgan oyat va hadislardan ibrat olib, ularga amal qilishlikni so'rab qolamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Jazakumulloh. Düşmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmaningiz tayyordir, hushyor bo'ling, hushyor bo'ling. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchilik yu johil qavmining bilan javob bering bir so'z, bir ohang bilan. bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan mashhur qilsa sizni ichki jang bilan qizchilik yu johil qavmining rang bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan bir ummatimiz bo'yamagin rang bilan dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmeningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmeningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Jasuslarni jo'natar tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib, yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib josuslarni jo'natar tayyor qilib go'zal mu'min musulmon ayyor qilib yovuz niyat pulga umidvor qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Qaytarmoqchi sizni sofi tuqotdan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan, imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan, qaytarmoqchi Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. dushmaningiz ayyordir hushyor bo'ling hushyor bo'ling